Ek uh, het een hele paar van hulle vandag in die program, en ja, dit is, as jylle enig iets hoor wat ouwer is as die eerste likies, dan is dit hulle wat sy <laughs> vir my stuur. En uh, ja, ek geniet hulle. O, uh, memories, memories is in hierdie gouwe ouwes, ne? En wel, in alle treffers is daar een memory, en uh, nou, kyk waar aan, elke een van die liekies wat ons nou speel, uh, wat, wat, wat, uh, eh, waar aan laat het jou dink, in jou verlede. Kyk, ons gaan afskop, en uh, The Air That I Breathe, is een belade geskryf dier Albert Hammond, my favorite liekieskrijver, nee. En uh, eh, aanvankelijk dier hom opgeneem en eh, op sy album uh, It Never Rains in Southern California van 1972. Die liekie was vroeg in 1974 een groot tref, uh, treffer vir die Hollies en het nummer 2 in die Verenigde Koninkrijk behaal. In die somer van 1974 bereikt het nummer 6 in die Verenigde Staten op die Billboard Hot 100 grafiek en nummer 3 op die eh, volwassen contemporaire grafiek. Nou in Canada het die liekie hoogtepunt bereik van vijfde plek op die RPM tijdskrifkaarte. Die klankingenieurswese vir The Air That I Breathe is dier Ellen Parsons gedoen. In een eh, onderhoud het Parsons opgemerkt dat Eric Clapton een keer gesê het dat dat uh, die eerste noot van The Air That I Breathe meer siel het as enig iets wat hy nog ooit gehoor het. Jo, dit is nou een sekere uh, compliment vir een uh, liekie skryver. Kom ons luister na The Hollies en hulle sê The Air That I Breathe. Ja, eh, myne kom dier een pijpie. Ek, het, ek sit hier op sierstof. <laughs> ok, luister lekker. all that I need is die hollies, ne? Hulle sê so, dis al wat hulle nodig het, is die asem wat hulle in asem. Nou, ja, is het so gerieflik was, uh, ek sal so tussenin sal ek ou van een ou stuikie en uh, ja, zwaar kopie koffie en uh, uh, dit ook, maar all that I need is the air that I breathe, die hollies, L-U-V, love, is, is een Nederlandse meisjesgroep in die laat 1970 ja. een reeks treffers op die vasteland in Europa gehad, Benelux, uh, Duitsland, Switserland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarkrijk, as ook Zuid-Afrika, Zimbabwe, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Mexico bekend verwerf het bekendheid verwerf het, ja. Die oorspronkelijke lede was Patty Breard, uh, Josie Hobie en Amaga uh, eh, Scheide en in 1979 was uh, eh, eh, LUV Hollandse grootste muziek uitvoerproduk en het dus die Konamus uitvoerprys daarvoor ontvang. Nou die liekie wat LUV vandag vir ons syng is uh, wel dit klink vir my of hierdie meisies my ken want hulle sê you the greatest lover kom hy kom hy kiss me, please. Kiss me, kiss me, kiss me. Please. Was hy girls, dankie ek uh, vir die eh, compliment en uh, ek sal probeer follow soveel ek kan. Uh, <laughs> die Outlets was een Boston rockgroep van die 1980s bestaande uit David Alex Barton op sy koor, uh, sy broer Ricky Barton op hoofdkitaar en Mike White op baskitaar en uh, Walter Gustafson op trommel. Die Outlets was een bekroonde groep en het uh, sukses behaal in die grootste Boston area, maar kon nie die nationale aandag kry, toe hulle in 1985 met restlist Enigma Records onderteken het nie. Ondanks positieve aanbevelings van Billboard, hulle is vooral bekend vir uh, die snit, uh, die, uh, ja, die solo 7 dan, Knock Me Down, een streekstreffer. Nou die een wat hulle vandag van ons gaan doen, die outlets, is Working on a Good Thing, Baby Baby. Baby. Marty Robbins, oh nee, hy is volgende. Hierdie was outlet gewees met Working on a Good Thing, baby, baby. En dan, hallo Susan, daar van Amersfoort, is, eh, ek wonder waar is Amersfoort, so klein plattelandse dorpie, Ivers Doorn Gauteng, weggesteek. Uh, ja, baie welkom by die program, ek is verbaas, jy het uh, syne daar so. En, uh, wel, uh, in die eerste plek jy het kracht daar so, want gewoonlik kan jy nie saamluister nie, want dan is nie kracht nie. Nou, vandag was uh, die krachtmense, was hulle vir jou baie, baie getigemoetkomend. En dan Louisa, ek uh, het bevestig dat jy is hier so, en jy is van Kroonstad, en dan het ons hier vir Judy gegeven, Swanepoel daar van Kempton, jy moet ook lekker luister, Judy, dankie dat jy ingeskakel is, ek hoop jy geniet wat jy hoor. Ok, ons gaan aan en uh, ek sê, Marty David Robinson, geboore 26 september 1925 en oorlede op 8 december 1982 was een professionele, uh, hy was professioneel bekend as Marty Robbins. Nou, hy was een Amerikaanse sanger, liekieskrijver, acteur, multi-instrumentalist en renmotorbestuurder. Men sit gewoon ook nie die uitroepie by mekaar nie, ne? Een van die gewildste en meest suksesvolle country en westerse sangers van alle tye. Ja, hy het het klompie van die uh, cowboy liekies het hy uitgebring, geskryf en uitgebring. En uh, ja, eh, in sy vier dekades sy loobaan. Robinson's muziek was gereeld aan die boopunt van die country treffersluiste en verskye van sy liekies het ook sukses behaal as poptreffers. Hy weet, hy doen die eh, Ghost Riders in the Sky, dan doen hy El Paso, en soos ek sê, hele klompie uh, cowboy muziek. Maar, wat bring Marty vandag vir ons? Uh, en dit is A Devil Woman. I told Mary about us I told her about our great sin Mary cried and forgave me And Mary took me back again Said if I wanted my freedom I could be free evermore. But I don't wanna be, and I don't wanna see Mary cry anymore. Oh, devil woman, devil woman, let go of me. Devil woman, let me be, and leave me alone. I wanna go home. Mary is waiting and weeping down in our shack by the sea. Even after I've hurt her, Mary's still in love with me. Devil woman, it's over. Trapped no more by your charms. Cause I don't wanna stay, I wanna get away. Woman, let go of my arm. Oh, devil woman, devil woman, let go of me. Devil woman, let me be and leave me alone. I wanna go home. Devil woman, you're evil, like the dark coral reef, like the winds that bring high tides. You bring sorrow and grief. made me ashamed to face Mary. Barely had the strength to tell skies are not so black. Mary took me back. Mary has broken your spell. Oh, devil woman, devil woman, let go of me. Devil woman, let me be and leave me alone. I wanna go home. Running along by the seashore, running as fast as I can. Even the seagulls are happy Glad I'm coming home again. Never again will I ever cause another tear to fall. Down the beach I see what belongs to me, the one I want most of all. Oh, devil woman, devil woman, don't follow me. Devil woman, let me be and leave me alone. I'm going back home. baie, Marty Robbins, A Devil Woman, en ek sien uh, eh, Hanley van Royen, ek sien jy is ingeskakeld, jy werk ons deesdaag van die huis af, lekker man, lekker, jo, is amper soos uh, semi-retirement, nou, uh, ja, sy luister op haar phone, hulle het probleme daar met hulle kracht, wat erg is, ek sê, uh, is min wat hulle kan uitsaai deesdaag, en is min wat hulle kan luister deesdaag, sy sê, sy het nog so paar minuut, op haar telefoon oor, uh, eh, soos sy sal hulle maar opluister, hulle het nou notification gekry dat hulle tot 6 uur vanavond weer af is, en uh, ja, dit is kabels en beerkracht wat uh, probleme is daar, en uh, ja, sy is ook van Kempton Park, en uh, ja, uh, André luister seker saam, en uh, wel, Judy is ook van Kempton Park, en sy luister, ek weet nie of die kracht haar ook so pla nie, maar uh, kom ons stap aan met die program Marianne Faithful as tears go by dankie Louisa, dis een wat jy vir my gesteer het hier kom hy MUZIEK was Marianne Faithful. <clears throat> Susanne het my laat weet, dit is nie, uh, wat het ek gesê, ek het gesê in Gauteng of iets, en sy sê, nee, nee, nee, nee, dit is in Mpumalanga, waar die Amersfoort van hulle gelee is. Ok man, jammer, mense maak maar foutjies, champions ook. Nou, een van die hartseerste stories in rock and roll geskiednis is die van die tornado's een instrumentele groep uit uh, eh, Britannia. Nou hierdie groep, The Tornadoes, was die skepping van een Britse vervaardiger Joe Meek. Nou Meek eh, was uh, eh, Engelandse eerste onafhankelijke vervaardiger en kan beskryf word as gelijke dele van Thomas Edison, Full Spectre en Ed Wood. Hy het uh, sy eie compressie ja. eenhede uh, een eh, eh, microfoon versterkers ontwerp en sy producties het hulle eie duidelike en kenmerkende klank gedewer. Die oorspronkelike innovaties is ingespan met die opstel van een thuisgemaakte atelier in die drie verdieping woonstel op Holloway weg in Londen. Nou, hier kom die tragische deel daarvan, een vermeende uh, Franse kopierechtskending het uh, eh, uh, eh, alle tantieme betaling aan die groep gebind en met 5 miljoen exemplare wereldwijd verkoop van hulle eerste treffer moes Meek, een miljonair, uh, tornado's en uh, huishoudelike naam gewees het, die skending van die koperige 6 jaar later eers in Meekse gins beslis. Dit was een jaar nadat hy homself in die gezicht met die jacht geweer met Lotte geskiet het. Hy het uh, sy leven in sy geliefde atelier beëindig. Ons gaan luister natuurlijk as julle hoort tornado's, dan weet julle sommer, hier kom Telstar, lekker luister. Tornadoes met Telstar en ja, ek wonder wat hy motorgeleide in die begin en aan die einde is ek weet nie of Telstar dalke a tornado, <laughs> nee a, a, a duikboot of a, eh, ek weet nie, so iets was nie maar Rabbit Rabbit was een Suid-Afrikaanse rockgroep wat in 1972 gestig is hulle word ontwikkeld dier groep The Conglom Conglom Glamoration, Juk, bestaan uit lere Trevor Rubin, uh, eh, Duncan Forre, Ronnie Robot en Neil Cloud. Nou ek weet, ek het baie al gehoor van Duncan Forre daarna, hy het by een of ander groot band aangesluit, ek kan nie nou dink wie hulle is nie, hulle suksesse het ingesluit om die top van die eh, Suid-Afrikaanse trefferslijste te maak met die uh, Treffer Charlie in 1976. Nou Rabbit het in 1978 opgebreek. Rabbit het later uh, lid geword van die groep Yes en Forrie, The Bay City Rollers, is die naam wat ek gesoek het. Ja, in my uh, eh, persoonlijke mening was hierdie groep baie meer gevorderd as wat die Suid-Afrikaanse mark op daardie stadium voor gereed was. Dit is jammer dat uh, hulle so een kort raklewe gehad het, as gevolg van soveel onnodige achter die skerm politiek. Nou, hulle sou sekerlik aangeskyf het om een wereldklapsgroep te word, as dit nie daarvoor was nie. Ons luister na Rabbit, en ach, ek het besluit, ja, ek gaan vir hulle sommer hard laat werk, laat hulle vir ons twee, al twee, hulle groot treffers doen, eerst een is Hold On To Love, en dan direct daarna luister ons na Rabbit, Charlie. Dit was Rabbit met Charlie en die eerste een wat hulle gesing het was natuurlijk Hold On To Love. Right, <clears throat> nou Jennifer Rush, nee, The Power of Love word gekrediteer met ten minste vier mense wat daarin geskryf het. Dis loshande die treffer wat vir Jennifer Rush kutsroem veroorzaak het. Al wat sy werkelijk daarna mee kon opkom was eindelijk eh, Ring of Ice, wat nie eens 50% van die sukses behaal het nie, maar ten spuite daarvan ook as reese treffer was. Nou Jennifer Rush is van New York, haar rechte naam is Heidi Stern en haar pa is een operasanger. sanger Maurice Stern. Ons luister na Jennifer Rush en Diana, The Power of Love. Thank you. every time. Love van Jennifer Rush met die krachtige stem. Ek sal mys dink sy sal al baie meer treffers uh, na vore gebring het. Ek weet uh, Celine Dion sing ook hierdie liekie, nie so krachtig soos Jennifer nie, maar uh, nie krachtig nie, maar prachtig. uh, <laughs> die volgende ene, Chapel of Love is een lied wat geskryf is dier Jeff Berry, Ellie Greenwich en Phil Spector en uh, wat in 1964 beroemd gemaakt is dier die Dixie Cups en drie weke op nummer 1 op die Billboard Hot 100 was die liekie vertel van geluk en opgewondenheid wat die verteller op haar trouwdag voel want sy en haar gelie, ver, of geliefde gaan na die kapel van liefde en <laughs> haha, sy sê ons sal nooit weer eenzaam wees nie nou dis wat sy dink uh, wel, sy uh, is pas getrouwd dan. Uh, baie ander kunstenaars het die liekie al op, opgeneem. Dixie Cups, hulle sing Chapel of Love. Lord, love dier die Dixie Cups en uh, hulle is heerlik of hulle is uh, ja uh, uh, uh, baie opgewonde oor die hevelik wat voorlee. Hey, dit is uh, nou Rina Foster daar van um, Bethlehem, wat ook ingeskakel is. Dankie dat jy saamluister en uh, ja, ek is blij jy genie die program en uh, ja, uh, uh, wonder was Joy vandag. Joy Swertlee, steek op jou hand, ons het nog niks van jou gehoor vandag nie. Motti, daar van George, jy is ook uh, baie op, uh, wel, hoe sal my sê, uh, duidelik in jou afwezigheid. Uh, en Alida, jylle, Corneels, steek op jylle hande, kom praat, kom sê hallo. Right, kom ons gaan aan, ons kom nou by uh, Jim of James, James, Edward Brown, gebore 1 april 1934, 11 juni 2015. Hy was Amerikaanse country sanger, lekkieskrijver, wat in die 1950s roem verwerf het met sy twee sisters as lid van The Browns. Hy het later, vanaf 1965 tot 1974, een suksesvolle solo loobaan gehad, gevolgd dier een reeks groot duet uh, treffers met die mede-country muziek sangeres Helen Cornelius, tot in met 1981. Brown was ook die gasheer vir die Country Music Greatest Show in een gesind gesindikeerde country muziekprogram uit in Nashville, Tennessee. Nou, uh, Helen Cornelius, gebore Helen Loreen Johnson op 6 September 1941 is een Amerikaanse country sangares en actrice wat die beste onthou word vir die reeks duette saam met Jim Brown, waarvan baie die Amerikaanse top 10 bereik het en gedurende in 1970s en vroeg 80s. Nou, James, uh, well, Jimmy Brown en uh, Helen Cornelis sing vir ons die ene wat as jy wakker word en suddenly I look into your sleepy eyes. Here in this room, this narrow room, where life began when we were young, I smile.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 Suddenly I look into your sleepy eyes. You breathe my name and it just seems to dangle there. fingers running through my mind jumbling up my Nou sê hier, lekker uh, eh, uh, eh, eh, melody wat die liekie het Jim Ed Brown wat daar gesing het en daar sê, daar kom hulle uit skielik steek hulle hulle handen op hè? net so, toe hoor ek hey Joy, jy is op die lucht uh, man, dankie daar van Amerika af jy luister saam en dan toe kom Alida, Alida uh, eh, Stein, doe van Rustenburg, sy steek haar hand op en sy sê, hey, ek luister ook saam met my nie afskryf nie, en, <laughs> en uh, dan het uh, die ander een wat ook na vore gestap het, Heinz Kroenje, en ja, hy was langklaas opgewees, en uh, hy is ook daarom weer aan die luister, sê hy, uh, so, uh, ja, ons is uh, nog nie heel voltallig nie, ons wacht nog vir so paar, maar, uh, dit, dit, dit groei, dit groei, en uh, ja, daar is nog een uur oor, so Joy, jy is net by tijds ook dan vir die funny spot, ek gaan nog gauw een liedje speel, en dan gaan ons kom by die funny spot, dit is een kortiekie vandag, maar, uh, ach, hoekom nie, uh, nou, die Highwayman was een Amerikaanse country muziek Eh, supergroep, saamgestel uit vier en country muziek uh, eh, sy grootste kunstenaars, wat baanbrekers werk in die outlaw country subgenre was, en hulle is natuurlijk eh, Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Chris Christofferson, die vier van hulle het saamgespan, en The Highwaymen gevorm. Tussen 1985 en 1995 het die groep die groot album uh, album albums The Highwaymen opgeneem. Nou twee op uh, Columbia Records en een op Liberty Records. Hulle Columbia werke het drie uh, kaart enkelsnitte opgelever en sluit in die nummer 1 Highwayman van 1985. Maar eh, wat ek hulle toelaat om vandag vir ons te bring, is hulle gaan vir ons sing Gypsy River, die vier talentvolle manne, luister of julle die stemme kan uitmaak wie sing wanneer en wie sing hoe. Hier kom hulle, Highwaymen en Chipsy River. And danza with most was hy, the highwayman of highwaymen en as ek moet raai, so ek sê is Wylon Jennings wat daar gesing het het kan nie een van die ander drie wees nie ek uh, sal hulle stemme dadelijk herken ok, ons het gekom daar waar ons een halfpad merk bereik het, is nog een minuut en uh, dan is dit halfpad so dan het ons ons funny spot en vandag gaan ons uh, een kort storykie he, wat Jan Spies vir ons vertel, maar dan onthou om in jou gedachte die story te volg en die printjie daar dop te hou, soos hy dit vertel. Kom ons luister na Jan Spies en hy praat oor die grovet vrou. Ja, jy dit, ek dink nou daar aan... Um vir hierdie soort kerk so in die sin gebouetjie gepraat met eh, baie gelofte feste dit mos ook so gegaan deur die jare die mense het nie plek nie die plek wat hulle hmm. het moet goed genoeg wees vir enige hmm. ding vir alle politieke vergaderings vir kerk en vir feste en alles en as jy nie so 'n plek het nie dan 'n boom en daar erns moet nou ook hmm. so in die noordweste gewees het kom hulle met een gelofte fees by my kern, of so een plaas gelofte fees. Dit moos als daar. Die mense is daar, en die honde ja. is daar, en die katte, en die hoenders. En kijk, die goed ken altyd die koelte, dis hulle se plek, nou kom die mense net by. <laughs> maar die dag, toe kom daar nou, saam met van die mense, Antie ook, maar grof. <laughs> Groot. <laughs> en die stoel wat sy vir haar saamgebring het, is nou een stoel wat haar daarom altyd kon gedra maar dis een riempie matstoel nou, nou het een riempie mos die maak as jy bietjie gewig op ons dan stoot hy mos nou die riempies extra uit mekaar <laughs> en uh, eh, die ante het haar nou ook daar in die koelte in die gehoor gekom sit maar kinders het seker ook die stoel gedra vir haar maar nou sê 'n voortrekker rok en nou sê die hier om haar uitgegooi die rok lê nou tot op die grond <laughs> maar so tussen die mense daar deur is nou die hoenders <laughs> Die kasten, jongen. Daar sien die mense iets ander die aan. Ek <laughs> skuif sy nou effe so, dan sit en luister sy na die spreker. <laughs> sy sit pas na roer sy die kant toe. Nou kyk die mense her en die ongerief wat sy het so na roer sy weer. 'n Later buk sy so en sy steek haar hand hier onder die rok en onder die stoel en, en daar trek sy 'n brak uit. <laughs> en toe sy die brak hier aan die agtervoete het smyt sy hom hier oor die agterste klomp mense. Sy sê loop sniffel in jou eie bloody oond. Oh. <laughs> Wat is nou dan die laaste gebeur? Die antie moet ja gekeer agter net hier riempie skuil sien. So sit die hond daar nou agterna. Ja nee, soos hulle uh, wat in die Reader's Digest het al altyd so gehad, towards uh, picturesque uh, iets, ja, dan vertel hulle stories wat vir jou een prankie skep en uh, kan my mooi indink in hierdie prankie en arme hond en <laughs> arme uh, so kan blijf wees, hoeners het nie aan gaan pik nie, <laughs> maar in elk geval kom ons stap aan met die program en uh, uh, Joy uh, uh, ja, eh, ek het jou al klaar welkom geheet, en ja, uh, wie het nog, um, nee, ons nie nog nieuws nie, het ons, uh, nie wat ek sien nie, Anlida, Susan, uh, oh, Annekie, jy weet ons het die Annekie, en die Annekie, uh, die Annekie is die een van Parijs, en sy luister ook saam, sy sê, dit is prachtige muziek, en sy geniet het, Dankie Anne, uh, ek hoop jy uh, uh, skakel nou elke week meer gereeld in en kondig jouself aan. Laat ons weet jy is ingeskakel. Eh, ek meen, ek meen ek hou daarvan om die mense te verwelkom soos hulle een vir een hier kom aankondig. Nou, ja, een sanger wat ons dier die 60s, 60s vermaak het met baie treffers, kort op mekaar, met liekie soos vir al Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love and Jam Up and Jelly Tide was, ja, jylle weet, uh, Tommy Rowe, dier die jare, een groot sensatie, maar het nooit uit sy nate gebas, om die, er, eh, die roem en die helder liggies nie. Nou vandag syng hy vir ons een van sy eie composities en uh, eh, vele lande nummer 1 bereik met hom en, en in 1970 nummer 8 op die Billboard Hot 100. Ons luister na, is een lekker dans in hierdie hoor. Tommy Rowe met Sheila. Sheila. tell. Her cheeks are rosy, she looks a little nosy. Man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Sheila dear. Sheila said she loved me. She said she'd never leave me. True love will never die. girl, that's my little Sheila, man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride, ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, I feel a funny inside. Then little Sheila whispers in my ear, ow, ow, ow, ow, I love you, Sheila, dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone Tommy Rowe, daar van 1970s rond, 1969, 70, en uh, man, die man het ons verskrikkelijk vermaak. Ek, ek dink hy het meer in skierparties gespeel, ge, uh, uh, gesing, daar as in enige ander lied, of enige ander kunstenaar, of die ander klomp saam, het ons meer na Tommy Rowe op sy muziek gedaans, as enige iemand anders. Tommy Yo, Midnight Blue is die titel van internationale treffer uit 1982-83 daar rond, dier Louise Tucker, wat ook die titel vir Tucker sy debietalbum Midnight Blue was. Kom ons luister, Louise Tucker en ons luister na Midnight. Midnight Nou sê, dit was eh, Trojan Horse van LUV, is die groep wat ek net toe nou mee gespeel het, en hulle het vir my gesê, ek is the greatest lover, en ja, en dan het ek ook, die vorige uh, plaat ook om aangekondig het, het ek vergeet om die mic aan te sit, en toe het julle nie een woord gehoor, wat ek alles gesê het nie, so dit bly een geheim, ek sal net noem, dat ek ook genoem het, dat die Louise Tucker wat Midnight gesing het, een baie sterk stem het, net soos uh, die Power of Love van uh, Jennifer Rush, en ek geloof sy sal die liekie ook goed kan sing. Nou, uh, tyd staan nie stil nie, en ek ook nie, kom een stap aan. Uh, het julle daarom al die naweek gevoel? Ek hoop so, dit is die doel van die program, en ek wil nie my doel veil nie. Die Carpenters was Amerikaanse vokale en instrumentele uh, Dio, wat bestaan het uit een broer en sister Karen, 1950 tot 83. Hey, sy was nie, het nie baie oud geworden nie, en Richard Carpenter, gebore 1946. Hulle het een duidelijke, sachte muziekstijl gelever, wat Karen sy contra, contra al toe Eh, koor combineer met Richard's harmoniseringsverwerkings en uh, eh, composisievaardighede. Nou gedurende die 14-jarige loopbaan het die Carpenters 10 albums saam met uh, talle, enkelsnitte en verskye speciale televisie aanbiedings opgeneem. Die Carpenters uh, doen nou vir ons uh, een wat is uh, ek sien die vrou so gezicht wat eindelijk hierdie liekie uitgebring het uh, nee, kom ons gaan in ons speel Carpenters, Kern Carpenter, The End of the World prachtige stem van Karen Carpenter, baie ja. rustige vrou, en sy en uh, ek sê altyd Karen Camp Carpenter en iemand anders, b -b -b -b -b, klink precies soos elk ander, en Marie is die ander ene. Ok, John Edmund, wie onthoud dit? Geboor op 18 november 1936 is hy volkszanger wat in 1970s gewild geword het vir sy rhodesiese patriotiese liekies. Hy het op een vroege ouderdom een natuurlijke talent vir muziek gewys toe hy op een, eh, die ouderdom van 3, een backflykie, as een verjaarsdag geskenk van sy oma ontvang het, die Johnnery instrument binnen half uur bemeester. Na school was John in diens eh, by die eh, kouwe antelope kopermijn Uh, sedert 1987 het hy sy vrou Theresa uh, oort in Suid-Afrika met die naam Konkuru uh, besit en onderhou. Die oort is gelee by Bela Bela. Uh, ek hoor hulle sê dit moet Bila Bila wees. Ja, Bela Bela. Uh, John het ook sy eie platemaatskapie Ray, uh, Round Antelope Music RAM natuurlijk verkort. Die ene wat hy nou vir ons doen is, jyp, die gloe jylle nog in fairy tales, hy doen vir ons fairy tales. MUZIEK daar is hy, eindelik een kinderriekie, maar prachtige ene, hy was op die heatparades dwars dier die wereld en uh, ja, groot mens het van hom gehou, uh, moet nooit die fairy tale images of uh, uh, ek wil nie sê, jy moet nie ophou uh, of jy moet nie hulle uh, ophou glo in hulle nie, maar hou hulle levendig. <laughs> die fairy tales maak jou, hou jou jonk en het hou jou uh, verbeelding aan die gang. Nou kom ons by uh, wie? Een groep wat ek ook baie ge, van gehoord, de Seekers. Nou hulle het uh, amper die soort handelsbeelding gehad as wat Ford Jackson en Jill gehad het. Die selfde ordentelike voorkomst, selfde genre muziek, inleidings met 12 snaar gitaare, enzovoorts enzovoorts. Hulle was van Australië en het dwars dier die 60er jare vele trevers geproduceer, eh, uh, en na hulle uitmekaar uit is ook en ek glo hoofdzakelik uh, oor die uh, sangeres Judith Durham besluit het om solo toe gaan een van die ander lede Keith Potke het uh, hele nieuwe groep by mekaar gemaakt en hulle die New Seekers begin nou ja Uh, die dame wat uh, toe uh, Durham sy plek ingeneem het was Eve Graham.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 Uh, daar is een betekenis aan die Red Rubber Ball, ek wil nou nie uh, sê, voor ek het nie weer gaan opsoek het nie, maar ek weet, daar is een betekenis daaraan. Nou kom ons by dametje wat ek nogal gereeld speel, so jylle ken haar, en jylle weet van Lucille Star. Uh, eh, een van die, wel, so ver hierdie vibrato klanke aangaan, is sy uh, een van die tops. En uh, kom ons luister na Lucille Star, en van 1966 af, sy sing I love you. I love you, you, you. And no one else will ever do. Kom. Lucille Starr. wedding bells are ringing in the chapel just over the hill. They're ringing for the wedding my best friend Bill. For he'll wed the girl I love and I'd rather die. But to live I've got to choose. For I've lost her and I've lost a friend. But there's one thing I'll never lose. And that's the way she'd come to me and say, I love you. sort of way I can even hear her now. Just like she was here today. For she said she had always loved me, and she'd always be good and true. Yes, that's the one thing I'll never forget. The way she would come to me, and I can still hear her say. dit was Lucille Star, I love you, sê sy, en dan, o ja, ander gereelde luisteraar wat nie ingeskakel is nie, uh, of ek wonder of hy ingeskakel is, hy sit in Engeland, daar by sy kinders, en dit is Piet Venter, ek wonder of hy ingeskakel is, uh, as hy is, steek op jou hand, hou en sê, uh, ek weet, hy, uh, as hy hier is, uh, dan uh, luister hy maar gewoonlik. Oké, okay, eh... Uh, kom ons stap nou aan en ons gaan na Joy hier is jou uh, eh, ginstelling Cliff Richard geboor as Harry Roger Webb op 14 oktober 1940 in Lucknow uh, in Indië en hy is een Britse sanger, muzikant en acteur hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 50s, 60s, 70s, 80s 90s nummer 1 enkels, ek eh, dink die 2000 sok, uh, eh, nummer 1 enkels spe, spelers gehad het. Richards het uh, sy loobaan in 1958 begin en hy presteer steeds. Uh, sy naam, Richard, kom van Little Richard, die bekende rock'n'roll sanger van vroeger daar. Sy achtergrondgroep, die Shadows, uh, wel van die tyd in 1995, het hy een ridder geword, dit beteken dat hy nou sir voor sy naam kan sê, een persoon word dier die koningin in ridderskap gegee. Tussen 1960 en 63 het Cliff Richard Show, uh, die Cliff Richard Show aangebied. Hy sing vandag vir ons, kom ons luister, The Minute You Gone, saam met een groot, groot orkest. It's the 60s all over again. Ah, verskoon my toch, jessie, wat gee ek julle, die ja-woord is uit, en wat is die ander ene, nou, wie is die ou wat ek gesê het, ek het gesê Cliff Richard, ne, ok, sorry man, ek, uh, ek weet nou nie waar ek om gefaal het nie, uh, eh, wereld mense, jong, jylle moet hierdie speelluiste sien. Hulle is so, jy moet jou story ken, as jy wil kom uitsaai en jy het een speelluist voor jou. Ek gaat hom nou eers maar uh, oorslaan dan, lyk het my. Uh, en vir jylle iets anders aanbied. Kom ons luister maar daar, daar eerst die ene wat uh, ek weer gestop het, en dit is sommer net Afrikaanse keerspel. Kom ons luister na nou. hom. hoe verlang ek nou na die skoolsaal op een vrijdag aand? Ei, mense, dit was daar maar heerlik. Die, wat die, uh, wat het die ou ons genoem, noinkies, ja, die noinkies en die kerels, en <laughs> die volkspele, ach, dit was lekker gewees. Dit, uh, laat my, dit bring my muis, die specifieke uh, medley wat ons na geluister het. Nou, ek krij nie vir Cliff Richard nie, hy het net skielik, ek het hom gesien op die speellijst, toe kon hy gekom aan, en toe kom weer soek, toe sy weg, en nou krij ek hom nie. Maar, moet nie waar hy nie, ek eh, het altyd substitutes, dit is nou nie uh, eh, clouds in nie, hierdie is John Denver. Nou, hy is Henry John Dutchendorf geboore, junior, Nou, geboor 31 december 1943 en oorlede in een vliegongeluk 12 oktober 1997. Bekend as John Denver, hy was een Amerikaanse uh, sanger, liedjeskrijver, acteur, activist en een humanitair, uh, wie sy grootste commerciële sukses as solosanger was. Na die rondreis en die woon in talle plekke terwijl hy sy militaire familie uh, uh, met hulle groot geword het, het Denver in die laat 1960s sy muziekloobaan met die volks muziekgroep begin. Vanaf die 1970s was hy een van die gewilste akoestiese kunstenaars wat die dekade van 1974 was hy een van Amerika sy best verkopende kunstenaars. En All Music het Denver beskryf as een van die meest geliefde kunstenaars van sy era. Ons luister na John Denver en hy sing vir ons. Hey, Calypso! Mm. and the living in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. I calypso the places. you. You bring us beside you to light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea To be true as the tide, and free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. No is al wat ek kan sê, John Denver, as ek een judge op die comment of op die paneel is en ek moet sê, dan gee ek om 8 uit 10 vir folkmuziek, vir, eh, vir, vir, vir, vir uh, eh, belade en so aan. Hy is daarom uitstekend in daar die opzicht. Nou hier sien, ons ge, gee nie net ou muziek nie, hier is een redelike nieuwe ene. Hy is in uh, April 2018 is hy vrygestel. Die album is No, eh, en dit is die sesde studio album van die Amerikaanse sanger-liekieskrijver Jason Mraz. Die album is op 10 augustus 2018 vrygestel dier Atlantic Records die hoof enkel snift. Have It All van die album is op 27 eh, april 2018 vrygestel. Nou, Jason Marais met Have It All, dit is iets wat elke pa vir sy dochter wil sê, terwyl sy nog jonk is. Luister die woorde. ambitiousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest. May you catch your breath. Or oh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Oh, may the road less be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that i be sad without you. I want you to have it all. is a slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or oh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or oh, may the road less should be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'll be sad without you. I want you to have it all. path is. If you believe it, then anything can happen. Go, go, go. Raise your glasses. Go, go, go. You can have it. Dan sê, dit is Jason Rez met Have It All. En uh, ek wonder of ek nog een kan indruk voor ek afsluit. Misschien moet ek maak soos ek laatst week gemaakt het, ek sluit af, maar sodra ek die laaste twee liedjes speel, dan kom ek net weer terug, want uh, na my om 6 uur is dit uh, Rudolf wat gaan inskakel en hy gaat julle vermaak moet opspoed. MUZIEK en eh, so as ek die half uur kie of wat ook al ook dan kan volmaak, maar uh, ja, ek denk ek sal dit doen, ek sal nou afsluit met twee in een rij en die twee wat ek in een rij gaan speel is al twee dier een Suid-Afrikaanse damiekie en haar naam is Joanna Field sy is ook daar van Springs Boksburg, Brakpan, die wereld uh, en sy gaan vir ons twee Afrikaanse liekies mee uitspeel en eh uh, Ja, so, dit is tyd, dit is die tyd vir my om af te sluit.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 Ek herhaal om 072-541 uh, en uh, ja, 9803. Nou die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee of wat beskikbaar is om op op te tree by funksies of skouwe enzovoorts enzovoorts, stuur my asblief so 3 mp3's van julle muziek en na my e-post adres toe en dit is ludwigventer at live.com www.co.za Dit is als aan mekaar en als in kleinletters en met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud op hier my program wil bespreek of as jylle weet van so kunstenaar, stuur my besonder dier dier aan hulle en hulle sal op my ander program op die horizon verskyn. Ek sal eh, los jylle dan met twee in een rij en vandag, soos ek gesê het, is het Joanna Field waarmee ek uitspeel en die eerste ene is Down to Fly So High en eh uh, dan sal ons ook luister na Goodbye John Goodbye.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 Ek gaan direct hierna, gaan ek met die muziek aan. Ok, hier kom Joanna Field. He was old as he walks lonely through the park To the bench where he would sleep on after dark he saw a bird high on a tree and said, Listen carefully, so your life will not end in misery. Don't fly too high, my little bird. from the tree, And he landed lightly on the old man's knee. Just a tiny piece of bread. It was all the old man had. highway. All the cars he tried to stop were passing by. So he could not save his friend who was dying in his hands because his broken wings would never mend again. Don't fly to hide, my little bird. Cause if you try, you may get hurt. You will burn your wings when you